บุ๊กทูสี่สิบสี่คึกดอร์ตคิร์กดอร์ตไปเที่ยวกลางคืน เกจิชิกมักเกจิชิกมัก ที่นี่มีดิสโกเทกไหมบูราดาบีร์ดิสโกวาร์มะ Burada bir disko var mı? ที่นี่มีไนท์คลับไหม Burada bir gece kulübü var mı? Burada bir gece kulübü var mı? ที่นี่มีผับไหม Burada bir birahane var mı? Burada bir birahane var mı? เย็นนี้ที่โรงละครมีอะไร Tiyatroda bu akşam ne var? Tiyatroda bu akşam ne var? เย็นนี้ที่โรงหนังฉายหนังเรื่องอะไร Sinemada bu akşam ne var? Sinemada bu akşam ne var? เย็นนี้โทรทัศน์มีอะไรดู Televizyonda bu akşam ne var? Televizyonda bu akşam ne var? ยังมีบัตรดูละครเหลืออีกไหมครับ Tiyatro için daha bilet var mı? Tiyatro için hala bilet var mı? ยังมีบัตรดูหนังเหลืออีกไหมครับ Sinema için daha bilet var mı? Sinema için hala bilet var mı? ยังมีบัตรดูฟุตบอลเหลืออีกไหมครับ Maç için daha bilet var mı? Maç için hala bilet var mı? ผมต้องการนั่งข้างหลัง En arkada oturmak istiyorum. En arkada oturmak istiyorum. ผมต้องการนั่งตรงกลาง Ortada herhangi bir yerde oturmak istiyorum. Ortada herhangi bir yerde oturmak istiyorum. ผมต้องการนั่งข้างหน้า En önde oturmak istiyorum. En önde oturmak istiyorum. คุณช่วยแนะนำผมหน่อยได้ไหม Bana bir şey tavsiye edebilir misiniz? Bana bir şey tavsiye edebilir misiniz? การแสดงเริ่มเมื่อไหร่ Gösteri ne zaman başlıyor? Gösteri ne zaman başlıyor? คุณช่วยซื้อบัตรให้ผมได้ไหม Bana bir bilet temin edebilir misiniz? Bana bir bilet temin edebilir misiniz? แถวนี้มีสนามกอล์ฟไหม Burada yakında bir golf sahası var mı? Burada yakında bir golf sahası var mı? แถวนี้มีสนามเทนนิสไหม Burada yakında bir tenis sahası var mı? Burada yakında bir tenis sahası var mı? แถวนี้มีสระว่ายน้ำในร่มไหม Burada yakında kapalı bir yüzme havuzu var mı? Burada yakında kapalı bir yüzme havuzu var mı?